Nå skjønner, nå skjønner dere behovet for forbønn. <laughs> Og dette er bare begynnelsen. Sånn. Mer skulle ikke til. Da ber vi. Kjære Gud. Takk for Martin. Takk for den han er, og den du har skapt ham til å være. Og takk for at han er ditt barn. Takk for det han har fått betydd for, for så mange, og for oss i Nordforsamlinga og for meg. Takk for det forbildet han er. Må du bare velsigne ham, må du legger dine ord i hans munn. Og jeg ber Gud at eh, når han går herfra, at han kjenner at han, eh, han er blitt velsigna. Ja. Og nå vil jeg velsigne han og hele hans familie. I Jesu navn. Amen. Amen. Ja, her var det mye lyd, altså. kjekt å være her. Det er Sist gang var på tiårsjubileet, og så var det en gang for fem-seks år siden. Og jeg syns det er gyselig kjekt å være tilbake. Eh, Vigrestad har jeg hele veien helt ifra vi begynte med en relasjon gjennom Agenda 1, så har jeg eh, fått lov til å gå sammen med lederskapet i Nordforsamlinga, og, og de, har, eh, de har imponert meg. Eh, og i den grad jeg kan snakke om helter, så dere det. Fordi at eh, dere hadde tro på noe, og så, og så, valgte dere å gå for det. Og så har det blåst litt rundt dere. Eh, og så har dere blitt stående, og så har dere fortsatt framover. og det det der gjør inntrykk på meg, fordi at, kanskje fordi det også reflekterer litt av min egen historie. Det, at, det er at når Gud legger noe på våre hjerter, så tror vi at ja, men da går alt greit. For det var Gud som ville det. Nei, det øyeblikket Herren legger noe på ditt hjerte, så kan jeg garantere deg at eh, da blir det bråk. For det er omgivelsen vil reagere. Og de vil ikke alltid forstå, og det er ikke alltid vi gjør tingene på en måte som gjør at de forstår. Men, men det som jeg kjenner jeg har stor beundring for når det gjelder eh, dere som er ledere og, og menigheten her på på, på Vigrestad, så er det dere, dere stoppet ikke opp. Men dere fortsatte i det som dere kjente at Gud hadde for dere. Eh, litt om meg sjøl. Jeg heter Martin Cave. Jeg er faktisk 65 år. Far til to Ja, det er Far til to jenter sammen med Irene, kona mi. Begynte i eh, Indremisjonen eh, i 79 med en flokk med hovedsakelig gamle damer. 20-25 stykker. Eh, det var òg noen av mine helter, fordi at de òg brant. Og så var det slik at når de trodde vekkelsen brøt løs fordi at vi vokste fra 20 til 24, så sa jeg til dem at eh, det må ikke gi meg skylda, for det er jo dere som er skyld i dette her. Ja, hva jeg mente med det? Jo, det er jo dere som har bedt. Det står nemlig noe i Johans åpenbaring om skåler som er fulgt opp av de helliges bønner. Og min jeg får lov til å stå rett under de skålene og de fotløse, jeg. Så det er jo deres skyld. Og Det var fascinerende å se hvordan litt eldre damene med hatt og med veske ikke sant, vel som, De var plutselig en del av noe eh, som Gud handla og gjorde mellom dem. Eh, og det, de gjorde et inntrykk på meg. fordi at eh, eh enhver generasjon får lov til å stå på, sagt, på skuldrene til de, til de som har gått foran. Og Derfor er det så viktig for, for de som nærmer seg min alder og litt til, å gi de som kommer etter, en arv. Noe å gå på, noe å gå med. Eh, høre heiaropene. Eh, så er det jo et faktum at de gamle damene som var i Stammerinnemisjonen i, i, i min første tid, de skjønte ikke alt. De skjønte ikke vits med å reise seg på sanger og de skjønte ikke dette med overhetssanger. Det gjør du forresten ikke i dag heller. for de, de er jo ferdige med overhet. Spør du ungdommer i dag om overhetssanger, så, så ser de litt rart på deg og så spør de, hva, hva tenker du på. Så, så tida går jo heldigvis litt framover. Men, men, det de så, de så at det var mennesker som ble frelst. Og de gjorde noe med hjertet deres. Eh, så eh, eh Jeg har vært der nå i eh, 37 år samme forsamling. Eh, og nå har jeg vært der så lenge at nå tror jeg jeg blir værende resten av tida. Men det starta jo ikke der. Det starta jo på Jæren for 48 år siden, da jeg gikk på Tryggheim. Eh, Tryggheim folkehøgskole. Det er klart at når rektor Kvalheim kalte meg inn på kontoret sitt i, i slutten av oktober, måned, så sa han «Kave, du må velge. Enten så fortsetter du på denne skolen, her, eller så får du permisjon. Ikke fordi jeg gjorde noe spesielt galt, men jeg var jo alltid på feil sted til feil tid med feil kjønn. Og det var ikke at jeg gjorde noe galt da heller, men det var bare at jeg vi hadde jo treffetid, ikke sant? og det var jo søndag ettermiddag fra klokka var tre til halv fire. Ja. Jeg har ikke sjanse til å finne på mye galt da, skal jeg si deg. Men så ble jeg jo frelst, så jeg slapp utvisningen. Og det som tok meg eh, Det var, det var mye synd, jeg, jeg, må si det. Det har vært talt mye om synd. Men det som tok meg det året, det var det der at Jesus kan ikke lyve. Og det har hatt en helt avgjørende betydning i mitt liv. Jeg, eh, jeg, som person så, så forholder jeg meg til sannhet. Det betyr ikke at jeg ikke har følelser, men, men, men, men, jeg forholder meg til sannhet. Hva som er faktum. Og Hvis det var slik at det mest unike mennesket i historien, som alle filosofer, som de fleste religionsstarter, ville sett at Jesus var helt spesiell, han var unik, så kunne det ikke være slik at uh, når, uh, når, han talte, så var det han sa, var delvis sant. Enten så var det han sa, sant, eller så var det ikke sant. Er dere med meg? Dere ser litt sånn ja, Dere er så enige, dere nikker. ja. Og da tenkte jeg ja vel, men så enkelt er det, da. Ikke hadde jeg syndenød da. Ikke skjønte jeg så mye av hele greia. Men én ting skjønte jeg, han kunne ikke lyge. Og det sa meg noe i, litt sånn lenger ned på veien at det fins ikke bare én måte å komme til tro på Jesus på. At jeg seinere har fått møte eh, synd og det som skulle vært annerledes i livet mitt. Men, men, men, vi kommer jo på forskjellige måter inn i dette fellesskapet med Jesus. Men han kunne ikke lyve. Og det har hatt en avgjørende betydning i mitt liv. Når han sier Martin, det er ingenting som kan skille deg fra min kjærlighet, ja, så, så, vet jeg at det er sant, for han kan ikke lyve. Tenk på det. Jesus kan ikke lyve. Det betyr at det han sier i sitt ord om seg sjøl i forhold til deg, og deg i forhold til han, det er sant. For han kan ikke lyve. Og for meg, som, hvor sannhet er så avgjørende, så har dette en helt grunnleggende betydning i mitt liv. Jesus kan ikke lyve. Så var det en del ting andre òg som skjedde der. Det må jeg jo si. jeg kom inn på en kristen folkehøyskole. Jeg hadde ikke peiling på hva jeg kom til. Ingen i min familie var kristelige. Jeg, jeg, jeg, visste ikke om noen som ba til Gud i min familie. Og kom inn til Tryggheim, for jeg skulle begynne på lærerlinja, som det heter. For jeg skulle søke på lærerskolen. Og det hadde de gjort det så genialt. Jeg syns dette er festlig, for de hadde gjort det jo så genialt. Hvor lenge talte de her, sa du, eh, Linn? Jeg holder på en stund til. Når folket begynner å gå, så skal jeg ta senere. Men så var det jo da at, eh, at eh, vi måtte være på rommet vårt fra klokka var halv syv etter kveldsmaten til halv ti. På rommet. Kan du tenke deg en 17-åring med mye testosteron og alt mulig til kroppen? Jeg var jo på en folkehøyskole med Men du kunne få gå på bønnemøte. Du kunne gå på bønnemøte. Så jeg tenkte ja, ja. Etter å ha sovet på rommet i ei uke så var det jo, du, var, du, hadde, du hadde, nådd grensen. Ikke, er, er, dere med? Så jeg var med på bønnemøte nede i kjelleren. Husker det ennå. Nede i kjelleren. Og, og, og, husk på, jeg hadde aldri vært på kristelig møte. Jeg visste ikke hva de kristelige gjorde når de gjorde noe. Er du med? Jeg hadde ikke peiling. Så jeg kom ned i kjelleren, og i rommet hadde de satt stolene opp i en sirkel. Og så satte de seg på de stolene. og jeg visste jeg husker ikke hva som ble sagt, men én ting husker jeg. Det var når læreren sa 'vi må bæ'. Er dere med meg? Og der sitter jeg. Og alle reiser seg, og jeg tenker 'hva skjer nå?' Og så snur alle ryggen til hverandre. Og så kneler de alle med rumpa inn mot midten. Og jeg tenker 'hva skjer nå?' Men det stoppet jo ikke bare der. De begynte jo plutselig å snakke inn i stolryggen. Senere skjønte jeg jo at det var bønn. Men for meg så var totalt fremmed. Jeg tenkte de har tørna hele bunten. Og hva gjør du når du ikke fikser en situasjon? Enten så blir du redd og griner, eller så begynner du å le. Og jeg begynte å le. Og du tenker, Der jeg ligger på to og seks. Og så fyker jeg på dør. Senere fikk jeg besøk av læreren, som fortalte meg at eh, det var ikke noe å være bekymra for. Nei takk, tenkte jeg. Det kan du si, som har fått sjokk. Men egentlig ble det til hjelp for meg litt seinere. fordi at eh, jeg tror at vi som kirke, og nå snakker jeg generelt altså, Vi tror jo at de som ikke går i kirke eller bedehus, de tror jo at, eh, vi tror jo at de ser og forstår tingene akkurat som vi ser og forstår. Men de gjør jo ikke det. Altså, i, i nyere tid aldri har jo det norske folk vært lenger vekke til å forstå kirke, bedehus, ritualer, praksiser og hva det måtte være for noe. Og det har blitt for meg en sånn en Derfor har det blitt så viktig for meg at når vi snakker om kirke, så må vi ikke snakke om kirka. Og nå snakker jeg om kirke på generelt grunnlag. For egentlig så er kirka slik vi forstår det, er fremmed i Bibelen. Min tese er at kirka er det mest radikale etter Jesu soning på korset, oppstandelse. Fordi vi har på et vis gjort spørsmålet om kirke, menighet, til ei greie som har med oss å gjøre. Og det var noe av det jeg ønska å kort dele med dere litt i kveld. fordi at eh, eh, hvis kirke, bedehus, menighetsfamilie blir noe som har med deg og meg å gjøre, så mister vi det. Derfor må vi gå tilbake. Vi må gå så langt tilbake til første Mosebok. Når, eh, når treenigheten sier etter å ha skapt alt som er på denne jorda så sier jeg til du, vi må skape, vi må skape mennesket vårt bilde. Treenigheten fremstår som et fellesskap. Treenigheten fremstår som en familie. Fader, Sønn og Den hellige ånd. Det brukes bilder som uttrykker familie. Det brukes bilder som uttrykker nærhet, fellesskap, altså relasjon. Så når, når Fader, Sønn og Den hellige ånd skal handle inn i denne verden med sagt, kroner på verket, så er det, la oss skape mennesket i vårt bilde. Det betyr at hvis du og meg skal forstå Når Bibelen taler om familie, om fellesskap, om menighet, så er vi nødt til å knytte det opp til den relasjonen som Gud, Fader, Sønn og Hellige Ånd har valgt å ha med mennesket. Og folkens, da blir menighet da blir fellesskap, da blir menighetsfamilie noe helt annet enn at du og meg prøver å koke et eller annet sammen med et eller annet religiøst fortegn. For menighet handler ikke om deg og meg, men det handler om Han. At begrepet eklesia betyr mennesker som kommer sammen. Og Paulus henviser til de som møttes i, eh, i huset til Akvillas og Priskilla. Ja, det er greit, men det er på basis og hvis ikke du og meg forstår at når Bibelen taler om familie, om hjem, om menighet, så er det nettopp med treenigheten som fundament. Det interessante er, jeg, jeg merker det i stadig større grad når jeg møter mennesker i dag, det er at denne verden spør ikke etter en frelser. Den spør etter et hjem. Den spør etter hvor kan jeg komme hjem. Jesu død på korset, hans oppstandelse, har som mål å bygge bro tilbake til det mennesket en dag møtte. Mista nemlig fellesskap med Gud, med familien. Når du og meg ser Jesus Kristus dør på et kors for dine og mine synder og oppstår til liv den tredje dagen, så har det ett fokus. Det sørger for at veien tilbake til far, til familien, er på plass. Jeg er veien, sannheten og livet, sier Jesus Johannes evangeliet kapittel 14. Ingen kommer til Faderen. I alle år så leste jeg 'Ingen kommer til himmelen' uten med meg. Men det er ikke det han sier. Han sier 'Ingen kommer til far'. Ingen kommer hjem uten med meg. Hvis du og meg kan få hjelp til å se, ved Den hellige hånds hjelp, til å se det unike som han rekker menneskeheten Han sier 'Jeg vil bygge min kirke'. Og, og, la meg si det sånn. Da tenker han ikke kirke i vår eh, tradisjonelle forstand. Med, med bygg og glass og betong og tre og seter og alt det der. Jeg vil bygge min kirke menighet. Jeg vil bygge min familie. Jeg vil la den bli et sted, jeg vil la den bli et koinonia, hvor vi deler liv med hverandre. Og det viktigste ved det som deles i den koinoniaen, det er det som Gud Fader deler med deg og med meg. Uansett, samme søren hva din historie måtte være. Guds familie. Det starter med Jesus. Jesus lærer disiplene å be til Far. Lukas evangeliet, kapittel 11. Han lærer dem å be til Abba. De som i bergprekenen prises salig, kalles Guds barn. Disippelflokken fremstår som en familie i Markus evangeliet kapittel 3. Tidlig i Paulus brev betegnes Gud som menighetens far. Gjennom Kristus som sønnen har du og meg fått barnekår. Og som barn har Gud gitt menighet sin sønns ånd i hjertene, og ånden roper 'Abba, far'. Altså, Jesus har et budskap. Det å hjelpe oss til å forstå at det som er hans hovedhensikt, det etablerer en familie som i evigheten skal få lov til å være en del av den store familien. Videre ser vi i Romerbrevet kapittel 1 vers 13 at de kristne er søsken. Av det skulle jeg ønske at vi ikke hadde vokst opp i ei tid med og har vi rett nå kirke og bedehus. Fordi vi sitter med bilder og med erfaringer på, på hva det vil si å være menighet. Men dilemmaet vårt er at når vi vokser opp med bilder som de vi har i historie, så lever vi i liten grad som familie. Vi lever som kristne som kommer sammen fordi vi har en felles tro. Og vi tror vi har et felles kall. Det betyr en forskjell. Men det er et faktum at selve familiedimensjonen har vi mista på veien. Når det står om den første kristne menighet, så står det at hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen. Det er vi flinke til. Og i hjemmene brøt de brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt blant hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. De hadde altså senteret på den ene sida, og så var det hjemmene på den andre sida. Rodney Stark skriver i eh, sin undersøkelse om urkirken at fra år 30 til år 100 så vokser kirka eh, anslagsvis til ca. 100 000 mennesker. Fra år 100 til år 300 vokser den til 28 millioner. Ingen kirkebygg. Ingen teologiske institusjoner. Men det som skjer, er at hjemmet blir selve fundamentet. Og så eksploderer det. Når misjonærene ble kasta ut av Kina i slutten av 40-åra, så regner de med at det er ca. to millioner kristne i Kina, totalt i Kina. I dag anslår man, eller hvis man går 20 år tilbake i tid, eh, når eh, eh, man målte og prøvde å få tak i hvor mange som var blitt kristne i Kina, så anslår de at tallet har vokst til over 100 millioner kristne. Og det er en kraft eh, en, en, eh, Jeg leste en rapport fra en, en eh, ikke-kristen eh, undersøker Hva blir det? Forsker. Kina. Kineser. Han sier det er en, det er en hemmelig kraft i det kinesiske samfunn som makthaverne ikke er klar over. Det er disse 100 millioner Han bruker betegnelsen 100 millioner kristne. De har altså vokst ifra to millioner gjennom den forfølgelsen de opplevde. Fordi de hadde et annet fundament for sitt liv og for sin tjeneste. Ingen teologiske institusjoner, ingen kirkebygg, bortsett fra noen få som var godkjent. Men i hjemmene var det et liv. Denne verden spør ikke etter en frelser, men de spør etter et hjem. Hvordan komme hjem? Nå sier ikke jeg at Jesus og det han gjør på korset, ikke har betydning. Men hvis ikke du ser det han gjør i forbindelse med det som var Guds agenda, nemlig å etablere et nytt folk, så bommer vi. Igjen og igjen hører vi. Igjen og igjen hører vi mennesker som tar imot evangeliet, sier når de kommer inn i kirka, for du ikke er kommet hjem jeg har kommet hjem. Den sterkeste beretningen, En av de sterkeste beretningene vi leser om i Nytestamentet, det er Lukas evangeliet kapittel 15, om den bortkomne sønnen. En dag så sier han jeg vil stå opp og så vil jeg gå hjem. Med håp om å få en plass i det, det såkalte systemet som han kalte for hjem. Han håpte å få lov til å være tjener, men faren hadde aldri redusert sønnens plass og identitet pga. det sønnen gjorde. Så det første jeg vil du skal få tak i, det er at når Bibelen taler om menighet, så, omtaler, så taler den om familie. Når Bibelen er opptatt med hva du og vi skal få lov til å se levd ut mellom oss, så tales det om familie. Og Det sterkeste vitnesbyrdet om det det er de ord som Jesus bruker om seg sjøl, og de ord han bruker om Faderen. Eh, far eh, sier han. Jesus sier om seg sjøl 'Jeg gjør ingenting uten at jeg ser min far gjør det'. I den situasjonen sier han i Johannes 17.: Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du elsker meg. Jeg har skrevet Vigrestad 2017. Er det mulig å se, som vi leser om urkirken, at utover Jerusalem Se for deg bildet. 3000 mennesker pluss kvinner og barn kom til å tro pinsedag. Så møtes de på tempelplassen, og gjennom uka ellers hver dag så ser du de gå gjennom gatene i Jerusalem. Og så finner de sin plass i et eller annet hjem. Og så deler de med hverandre det de har fått. Og så eksploderer det. Vet du hva? Jeg tror dere skal ta det bildet jeg tror dere skal ta det bildet til dere. Når jeg kjørte eh, eh, til Vigrestad, eh, så var det to som kom til meg og ba Jesus, hva vil du si til dem? Og det er to ting som kommer til meg. Det er at eh, høsten er moden. Dere har greia på høsten, og dere vet like godt som meg at de fleste er ferdig med høsten på Jæren. Men han ber dere om å se med åndelige øyne. Høsten er moden. Der vi tror at folk ikke vil ha noe med Jesus å gjøre, så er ikke det sant. Min enkle tese er at alle mennesker ønsker å ha noe med Gud å gjøre. De vet bare ikke hvordan han ser ut, de vet ikke hvordan de skal få tak i han, og de er blitt skammelig redde, mange av de kristne, fordi de har møtt så mye av det kraftige språket. Høsten er moden for dere her på Vigerstad. Se dere omkring. Se menneskene på Vigerstad og bygdene omkring. De har ikke sagt nei til Jesus, de er bare ikke helt sikre på hvordan han ser ut. Du er det ansiktet du er det ansiktet som vil kunne fortelle hvem Jesus er. Det var det ene. Og det andre ordet som jeg tror Gud ønsker å si til dere, det er at det er mange som vil ha det dere har. Det er mange som vil ha det dere har. Hvor vil de våge å tro det? Nei, jeg er ikke sikker på at de våger å tro det i ei kirke eller et eh, bedehus. Men jeg tror mange av dem vil gjerne bli invitert hjem, for så å erfare at det de møter, er nåde. Nåde raushet og godhet. Og Det som er det interessante, er at når, når, våre, når våre, fellesskap er altså, eh, har sin basis og plattform i Han, så blir det også med et identitet. Det er et faktum at alle som har vokst opp i mitt hjem, eh, de heter Cave. Og identiteten deres har med Cave å gjøre. Eh, du og meg får altså lov til du og meg får altså lov til å se på oss sjøl og omgivelsene i et identitetsperspektiv. Uhyre, uhyre interessant. Som Guds barn, med all den frimodighet det skal få lov til å gi, til å gi oss. Jesus blei forbanna for at du skulle bli velsigna. Jeg gjør ikke for å bli. Jeg må oppdage at jeg er, slik at jeg kan leve av den sannheten. Du er et Guds barn. Eh, Disippelskap må ikke ha som fokus å forandre mennesker, men introdusere dem for deres sanne identitet, nemlig i Kristus. Slik at de kan få lov til å oppdage hvem de virkelige er. Eh, hans kjærlighet til Sønnen er hans kjærlighet til oss. Hans kjærlighet Faderens kjærlighet til Sønnen er hans kjærlighet til oss. Og så var det en som sa ja, men grunnen til at Faderen elsker Sønnen, det var at Jesus var perfekt. Nei. Han elsker Jesus fordi han var sønn. Når han ser på deg og meg, så ser han ikke om vi er perfekte, om vi holder mål, om nederlag var det som preget livet vårt. Han elsker oss fordi vi er sønner og døtre. Det er evangeliet. Og det steg hvor det skal få lov til å leves, det skal du og meg få lov til, til å ta oss. Vet du hva omvendelse betyr? Vi har ofte snakket om at omvendelse er å si nei til synd. Omvendelse ikke, har ikke noe med synd å gjøre. Omvendelse betyr å tenke som Gud. En gang til. Omvendelse betyr å tenke som Gud. Ja, Det betyr at jeg får et forhold til synd. Men hvis livet mitt styres kun av forhold til synd, ja, da har jeg misforstått. Omvendelse betyr å tenke som Gud. Det er både å tenke rett om synd, men også å tenke rett om nåde. Omvendelse betyr å tenke som Gud. Vår arv åpenbares når du og meg oppdager hvem vi virkelig er. Hvorfor familien? Jo, fordi det er familien jeg får lov til å være sønn og datter. Det er et faktum folkens, at her på dette bedehuset, i min kirke og andre gudshus så blir de fleste av oss omtalt som kristne. Det er vanskelig for oss å skulle våge bekjennelsen frimodig på at jeg er sønn, at jeg er datter. Hør nå. Det fantastiske med evangeliet er at du allerede er den Gud skapte deg til å være en gang til. Det er fantastisk med evangeliet at du er allerede den Gud skapte deg til å være. Dette ble, ble mulig gjennom at Sønnens nåde, totalt uavhengig, får deg og sier til deg du skal ikke gjøre noen ting, du skal kun ta imot. Du skal slippe å jobbe på å bli lik Jesus. Alt du trenger å, å, å gjøre, det er å se deg i speilet og oppdage at du allerede er lik ham. Her er vekkes din tro på Gud. Troen kommer av hørelsen, og hørelsen av Guds ord. Når du slipper Guds ord inn i ditt hjerte, så vil troen begynne å vokse. Guds tro aktiveres i deg gjennom åpenbaringen av hvem Jesus er, og hvem han vil være i ditt og i mitt liv. Og til det så trenger du og meg familien. Tenker du annerledes om hvem du er, vil du også tenke annerledes om hvordan du lever. Dette har konsekvenser for din eh, måte å leve på. Identitet. Du og meg eh, må få tak i at vi er inkludert i alt. I alt det som Jesus gjorde. Hør en gang til. Kristendom en relasjonsreligion. Kristendom en religiøs, religiøs, <laughs> er en relasjonsreligion. Dere har hørt meg bruke, eh, sitere de egentlig sterke ordene om sønn, datter, mor, far. Syndefallet innebar, innebar at relasjonen røyk. Mennesket vendte Gud ryggen. Himmelen var ikke lenger deres, deres hjem. Men Gud var ikke ferdig med oss. Og denne verden leter etter hvor kan jeg finne det stedet hvor jeg igjen kan få lovt til å starte på nytt. Og så kaller han oss for sønn og datter. Gud leter ikke til tilhengere, men å finne sine barn som våger å leve med ham. Du er elska. Jesus jeg, nei, jeg inkludert i alt det Jesus gjorde. Vår oppgave som kristne er å respondere på det han har gjort og gjør i og mellom oss. Du starter der hvor Jesus fullførte frelsesverket. Og det er her du og meg får lov til å oppdage vår identitet. La meg avslutte den delen. Guds mål, Guds mål, at du skal få lov til å leve hver dag som, du, som det du var skapt til å gjøre. Dette er mulig når du og meg hver dag oppdager hvem du og meg er i Kristus Jesus. Kristus er ikke bare et eksempel for meg. Han er et eksempel i meg meg. Han er ikke bare et eksempel for deg, han er et eksempel i deg. La oss begynne å bevege oss over i rent konkret når vi tenker eh, Hva betyr familie? Hva betyr hjemmet? Hvordan bli medlem i Guds familie? Ganske enkelt ved at du må bli født på ny. Ganske enkelt ved å bli født på ny. Du kan ikke gjøre noe fra eller til. Vi får livet som gave når vi fødes på menneskelig vis. Vi hadde Sven Revheim. Eh, han ble intervjuet på vår takkegudstjeneste. Eh, en av byens rikeste menn. I fjor sto han oppført som den som hadde høyest inntekt i Stavanger. Eh, voldsomt rik. Han fortalte på takkegudstjenesten vår for halvannet år siden hvordan livet hans kollapsa. Eh, rus, smerte og Så forteller han at han ble invitert til, til å komme i IMI eh, på en gudstjeneste. Og Så forteller Sven at de fire første gudstjenestene så bare sitter han og griner. For han hører ord om tilgivelse, og han tenker det kan ikke være tilgivelse for mitt liv, sier han. Som har klart å rote det sånn til. Som har klart å rote det sånn til. Og så, og så begynner han å få feste når han hører ordet. Og så begynner han på en vandring, og så forteller han. Men hadde det ikke vært for Per hadde det ikke vært for Per, som en dag sa hvis du vil, så kan jeg lese Bibelen med deg. Og så har jeg lest Johannes' evangeliet sammen med Per, og nå skjønner jeg hva det går ut på. Han fortalte når jeg skulle lese Bibelen alene, det var nesten som å motta en samling av styrepapirer, sa han. Ukentlig. Det var mitt forhold til det som sto skrevet. Hør nå. En familie, den fødes du inn i. Du fødes inn i den ved at du får hjelp til og se hvem du er, og hva du skal få lov til å ta eh, imot. Gå ut ifra på den ene sida at alle som spør om, er interessert i at de er kristne, og så vil de oppdage underveis at de enten nei, jeg er det ikke, eller jeg strever med å forstå og jeg trenger hjelp til å få tak i det. Eh, vi får liv i gave når vi fødes på menneskelig vis. Det samme gjelder som kristne. Å bli en kristen er å få liv i gave. Er du født på ny, du er du født, tilhører du en familie. Det er normalen. Ja, det gjelder det samme. Det gjelder det samme i menigheten. Altså, en familie den føder seg inn i. En familie har også en felles identitet. Jeg er elsket av Gud. Vi er ulike som mennesker, men vi er far, mor og søsken. Svært ulike. Personlighet, lynne, interesser, utrustning og evner. Samme familie, men svært forskjellige som mennesker. Mye av det bråket, mye av kritikken som surrer rundt i de kristelige miljøene, vil ha mista sin saft hvis vi forsto hverandre som familie. Det er interessant at den katolske kirka egentlig gjennom 2000, mer enn 2000 år har hatt kun én eller to alvorlige splittelser. Mens de protestantiske har mellom 20 og 30 000. Det er interessant at presten for den katolske menighet kalles for pater. Far. Fordi de har en forståelse av å være familie. Det betyr ikke at vi skal bli katolikker, men vi har noe å lære av hvordan vi forstår oss sjøl. Det andre er familien har, som jeg sa, en felles identitet, elska av Gud. Det betyr at vi skal få lov til å se på hverandre og behandle hverandre som søsken. Ditt liv angår meg. Jeg kan ikke melde meg ut. Husker jeg for en tid tilbake eh, en, en mann som Han var gysla inn i dette med penger. Voldsomt inn i dette med penger så, så underviste vi en, en setting, og så sa jeg det betyr at hvis min bror har nød, sier Bibelen i 1. Johannes brev, hvordan kan jeg da lukke mitt hjerte for han? Dere husker den teksten? Og så kom han til meg en dag. 'Du, sa han Martin, jeg, eh, hva skal jeg gjøre for noe?' Ja, hva tenker du da på? Nei, altså, Det er jo en i, i, i, menigheten vår, og jeg ser jo at han, den familien har, de sliter økonomisk. Og her har en del penger på konto. Ja, hva tenker du da, sier jeg. Ja, hva tenker jeg da? Jeg må jo gjøre noe med det. Ja, hva må du da gjøre? Ja, det er så, så vanskelig. Ja, det er så, så vanskelig. Ja. ja, hva vil du gjøre da, sier jeg. Jeg må gjøre det. Ja, hva er det du må gjøre? Ja, de trenger jo de pengene jeg har i banken. Jeg trenger jo de ikke. Nå sier jeg ikke at du og vi skal gå og tømme bankkontoene våre osv. Men det er det at når du ser en bror eller en søster har behov, ja, hva gjør du da? Du handler på det. Som denne min venn gjorde. Og skulle sitte han når han kom tilbake igjen. Han hadde jo ikke bakkekontakt. Ikke fordi han hadde gitt vekk noen titusener, men fordi han ble en del av Guds plan. Det betyr en forskjell i et annet menneske sitt liv. Vi har en felles identitet i familien. Vet du hva? Verden forbi de, de vil elske å være en del av denne identiteten, dette fellesskapet, dette som holder oss sammen. Når, eh, når noen i min familie har problem, så er det meg som har problem. Det står om idealmenigheten vår, folkens. Andre apostelens hjerne, kapittel 2 og 3. De ideal, jeg mener ikke det. Det er idealmyndigheten vår. Så de solgte alt. Delte de med hverandre. Ja, betyr det at vi skal selge? Nei, det er ikke det jeg sier. Men det har noe med holdningen til hverandre Rikard Wormbrand skrev i sin tid en bok som 'If that were Christ, would you have given him your blanket?' På godt norsk så blir det 'Hvis det var Kristus som trengte ditt håndkle, ville du gi det til ham?' Ja, ja, ja, ja, ja. Jeg satt i fengsel, sier Jesus. Og du kom til meg. Jeg var sulten, og du ga meg mat. Jeg hadde ikke klær, og du ga meg klær. Han står i teksten som vi leste fra, fra Apostelens gjerning, kapittel 2. De hadde yndest hos hele folket. Yndest betyr godvilje. Godheten kommer jo inn her, ikke sant vel? Rausheten. husker for en tid tilbake vi hadde et intervju i, i uh, eh, IMI hvor uh, plutselig kom det en hel masse med enslige mødre. Livet var gått i stykker for dem. Og så ble en av dem spurt i intervjuet i dag hvordan er det for deg å være en enslig mor i Imi kirka Og så sier hun glimrende det er en god plass å ha det vanskelig. Tenk hvordan kirka opp gjennom tida og jeg snakker om kirka på generelt grunnlag, Hvordan vi har behandla de som ikke klarte livet. Jeg vokste opp jeg, som skilsmissegutt, tre år gammel. Jeg vet noe om det. Og vi er kalt til å møte menneskene der de er, i sine nederlag. Med rausheten, med godheten. Ikke vi inviterer dem til et hus, men inviterer dem inn til hjemmet og rundt bordet, hvor vi deler liv med hverandre. Og det kan være det koster litt penger òg, men det er ikke så farlig. Familien har en felles identitet, nemlig at vi elsker av Gud og elsker med Gud. Familien er tilhørighet relasjon, ikke organisasjon. Familie er tilhørighet, relasjon og ikke organisasjon. Du og meg er kalt til å være en del av en familie. Og, og hvis jeg kan få lov til å ønske noe fra Vigrestad og, og Nordforsamlingen her, så er det at dere fortsetter, for dere har begynt på noe som er vanvittig spennende. Og når dere våger å leve ut familien, når dere våger å leve ut identiteten, det som er karaktertrekkene når Bibelen omtaler menigheten som familie, så kan jeg fortelle dere det kryr av mennesker som vil ha tak i det dere har. Men de våger ikke gå her. Men de vil våge en invitasjon. Du, vil du komme hjem? Vil du, vil du ha en eh, middag hos sammen med oss? Familien har et familietilhørighet, relasjon. Relasjonen kjennetegnes av akseptasjon. Vi vurderer ikke hverandre plasserer ikke hverandre. Vi har situasjoner i IMI hvor mennesker hvis liv er av en sånn karakter at de ville aldri ha sluppet inn ei kirke eller bedehus om, folk hadde visst om det. Og det var en kamp om at jeg skulle stenge døra for de. Og jeg sa, vet du hva? Guds hus og nå snakker vi om Guds hus, enten det er kirke, bedehus eller hjemmet. er det eneste stedet hvor det umulige er mulig. For vi aksepterer ikke vi, vi, vi, fokuserer ikke på hva som skulle vært annerledes i et menneskesliv. Vi aksepterer å se et menneske som Gud ser på det mennesket. Som Gud hadde tenkt for dette mennesket. Kirka er ikke primært et trossystem. Kirka er et sted hvor guddommen har fått lov til å synliggjøre seg gjennom mennesker som følger ham men akseptasjon. Men anerkjennelse. Ikke, og jeg gjentar ikke at vi glatter over alt det galne, eventuelt såre eller stygge, eller hva de har gjort. Men fordi vi ser ikke mennesker som de er, men vi ser som de var skapt til å være i Guds bilde. Martin sa han, jeg kan ikke tro tilgivelsen når jeg tenker på hva jeg har gjort. Midt i det vellykka å tjene hundre millioner av kroner, for det var det Sven gjorde. Det kan jo ikke være tilgivelsen jeg ser hva jeg har gjort. Traff jeg han etter sommeren, hvordan går det seg? Ja, det har vært krevende. Ja, hvordan går det nå? Nei, du vet, han holdes i hånda over meg. Passer på meg. I gamle dager så var det slik vi opererer i dag med, med begrepene om belonging, believing og behaving. Altså å oppføre seg, å tro og tilhøre. Og I min tid, når jeg vokste opp som 17-åring som var blitt nyfrelst, så visste jeg utmerket godt hva vi tok utgangspunkt i. Og det var atferden min. Først måtte jeg se og kikke meg, så kunne jeg egentlig bli vurdert. Og Så måtte jeg sikre meg at troen var skikkelig på plass. jeg hadde forstått alt. Og så kunne jeg få tilhørighet. Men det var ikke det Jesus gjorde. Med Jesus så starta det jo med 'belonging'. <laughs> Kom som du er. Han vel. Inviter dem inn i huset ditt. Inviter dem inn i hjemmet ditt. La, la, la hjemmet ditt, heimen din, bli kjent som et sted at der er de ikke så nøye på det slipper du de inn. Så skjønner de at du, du har ikke noe imot dem, du har ikke fordømmelsen for dem. Og så skal de få lov til å vokse i tro, og sakte, men sikkert så Vi har av og til folk hjemme hos oss, og jeg tenker, jeg meg, så kommer du inn på troen, tenker du Det er Kanari. Er dere med meg? De har ikke troslæra på plass. De har ikke kjennetegnet på en rett omvendelse på plass i begynnelsen. Men de har begynt på en vandring. Og så ser du at det skjer noe med oppførselen deres. Er du med? Men hvis du og meg sier de må forandre seg, måten å leve på Når en av byens ledende nattklubbeiere går hjem i kirka så kan jeg starte med å si til ham du må slutte å selge øl. Jeg kan gjøre det. Jeg kan holde opp for han eh, oversikten av hva det fører til. Men hvis mitt utgangspunkt i forhold til Eivind skal være det du må slutte med, så mister jeg han. Så blir hjemmet det stedet hvor han altså skal få lov til når vi er i huskirka. Han har vel ikke peiling på hva det innebærer. Men han har begynt på en vandring. Jesus lot mennesker være underveis. Husker du Nikodemus? Johannes evangeliet kapittel 3. Eh, ja, ingen skal gjøre slike undergjerning som du gjør. Eh, du må være fra Gud. Og Så rauser du gjennom hele Johannes evangeliet, og på slutten der så trør han fram og så sier han, ja, men vi kan ikke gjøre dette. Da trør han fram. Det har gått nesten tre år. Hjemmet er den ideelle plassen hvor mennesker kan få lov til å være underveis. Forstår dere meg? Og dere aner ikke hvor folk lengter etter å være i det. Jeg tror at vi har mista mange mennesker på veien. Fordi at vi ville de skulle begynne å oppføre seg korrekt. Før troen var blitt klar, og de skjønte de fikk lov til å tilhøre av bare nåde. Eivind Ingen selger så mye øl per kvadratmeter som han. Leve i samboerskap. Martin, kan jeg, kan jeg kalle denne boka for kjøreregler? spurte han meg onsdag for en uke siden. Kan jeg kalle denne for kjøregler? Jeg fikk et profetord til han om at han skal bety ualminnelige ting der hvor han lever sitt liv. Hvordan lever han? lever i det mest kålende svarte mørket du kan tenke deg. Jeg hadde vel aldri nådd den der. Det var ingen der som hadde hørt på meg. Gud holder på å la lyset bli sterkere og sterkere. Han omfavner meg hver gang han sier meg. Martin, den talen du hadde på søndag, den må du ha forberedt, for den var gysla god. Så begynner han å lese. Så fikk jeg et profetord til han. Og så skrev han på Facebook den viktigste personen i mitt liv er Jesus Kristus. La hjemmet få lov til å bli et sted hvor mennesker er underveis. Hvor de får lov til å tilhøre. Selv om de ikke forstår alt i teologien, selv om de ikke har den rette oppførselen. Skal jeg fortelle, jeg har vært frelst i 48 år. Hvis dere kommer på innsida av mitt liv, så er det en del ting der òg så du kunne tenkt deg Å, halloen, altså. Og han der er både pastor og prest og litt av hvert. Ja, det er sånn med oss. Hos noen er det åpenbart. De tar vi lett. Noen av oss andre har lært hvordan vi skal dekke oss til med fikenblader. vet du. Fascinerende. Tilhørighet. Uansett livshistorie og forandringer. Nå holder jeg på å slutte, Line. Familien er et vekststed. Hjemmet et vekststed. I begynnelsen så ga jeg ungene mine mat. Siden har de spist sjøl. Nå lager de sjøl mat og serverer andre. Selv om jeg syns mye av den maten de lager, kunne de ha gjort annerledes. Men jeg mater de ikke lenger. Målet når de er i familien, er at de skal få lov til å vokse. De skal få lov til å utvikle seg, de skal få lov til å bli det Gud har for dem. det, det, er et faktum at hvis vi kan hjelpe hverandre til, til å se dette livet vokse fram i familien, i hjemmet, så vil vi se at mennesker begynner å ta livet med seg ut på en helt bevisst og mer moden måte. Så er det et faktum at vekst er ikke alltid behagelig. Men eh, det er jo det vi lærer av, er det ikke det? Når Gud tar oss inn i det som er av Han, tror du virkelig at du har alt på plass før du begynte? Det er klart du gjør jo ikke det. Les evangelieberetningen, og hva du leser for noe. Du leser jo om, om eh, disiplene, at de stadig vekk blir utfordra. Vekst. Bare nevne helt til slutt. Familie er et sted for produksjon og multiplikasjon. Hjemmet. Hvis du og jeg kan få lov til perspektiv av at hjemmet mitt egentlig er guddommens plattform. Hvis du og vi kan se på våre hjem som kirke, og ikke høre kirke som kirke, men høre det som eklesia, nemlig hvor de kom sammen for å dele tro Hvis du ser på ditt hjem som eklesia, som kirke, så har du tatt mange steg til å få tak i hva Gud har tenkt for deg og din familie, eller deg og dine venner om du ikke er gift, er gift og familie, til å gjøre det til et ekle eklesia, hvor guddommen er til stede gjennom det han gir dere, og hvor du og de andre er bevisste på at dette skal jeg gi videre til de menneskene som jeg får lov til å være sammen med. Jeg sa innledningsvis at uh, denne verden spør ikke etter en frelser, men de spør etter et hjem. Vår erfaring er at når de møtte hjemmet, så vågte de troen på en Gud. Når de møtte hjemmet, så våger de troen på en Gud. Det er derfor jeg er så begeistra for det Vigestad gjør. Når de nå går gjennom boka til stedet, hvor de på denne delen av kapitlet om Guds familie berører det som jeg tror ligger på Guds hjerte, nemlig familie er så lavt at alle kan bevege seg inn i det. Uten å skulle bry seg om hvordan de så ut, hva som var historien, eller hvor mye de hadde orden på teologien. La oss reise oss og la oss be. Det jeg kan tenke meg å, å rett og slett utfordre dere på i kveld Det ville være rart hvis jeg ikke gjorde det. Det spør Gud, hva gjør jeg med det du har velsigna meg med? Når det gjelder hjem, når det gjelder familie, når det gjelder venner og vennskap. Vi var i en fase i, IMI hvor vi vi, vi, vi, lever i forandring på strukturer hele veien. Fordi vi prøver å finne hva, hva, er den rette strukturen. Og, og nå har vi de siste årene jobba mye med huskirker. Og det var mye motstand på det i begynnelsen. Nå når vi hører vitnesbyrdene av folk som ble frelst i huskirkene våre, så, så, så møter vi en begeistring og entusiasme. Eh, folk vil oppleve ja, det er krevende. Nja, sier vi, det er ikke mer krevende. Du spiser jo middag minst en gang i uka. Den gangen i uka du spiser middag, så inviterer dere venner. Og så deler dere liv med hverandre. Så kan dere ha nattverd. Jeg så faktisk at de delte brød i, i hjemmene. Bare snakk fint med presten og prosten, så går sikkert det bra. Eller snakk med Kjetil, ja. biskopen. Så jeg mener det Jeg vil utfordre dere til rett og slett å, å stille nye spørsmål på hjemmet, på familien. Hvis det er riktig som Gud sier, at ditt hjem er eklesia fordi du er der. Fordi du er der. Og at det skal få lov til å være utgangspunkt for å se Vigrestad-området forandre. Min tese er at det, det, er det. Når dere lever ut dette livet, så skal Vigrestad merke at det er noe som er på gang. Så kan de ikke plassere dere i et hus heller. Jeg hadde en onkel, til Tirene, han hadde møtt såpass mye av kristenfolket der han bodde, at uh, han var rimelig heftig i sin oppgjør med de på B. Og det var nok en del ting der som var heise. Men han kom på slutten av livet sitt og sa Martin, dette, det går ad han, i dette landet vårt. Hvordan står det? Jeg ser hvordan folk lever. Ja, Hva mener du er riktig, da, sier jeg. Nei, de må holde seg til boka. Ja, hva mener du med det? sa jeg. Jeg tenkte ikke tale om du skulle få snakke om det som boka. Ja, hva mener du med det? Ja, de må jo gjøre det som det står i boka. Ja, ja, men hva mener du med boka? Ja, Bibelen! Ja, Så du mener at det går antonas fordi folk ikke holder seg Ja, det gjør du. Ja vel. Da hadde vi altså snakket med ham og bedt for ham i, i lange tider. Så nærmer han seg slutten av livet sitt, og så Og så eh, spør hvordan går det med deg. Du holder på å avslutte. Gjør du ikke det? Jo, gjør det. Ja, hva har du tenkt å gjøre med pålet til Gud? Og Nei, Martin, jeg holder på. Gikk det to-tre uker, og så sa Martin i dag har jeg vært en nattbær. Han har nok aldri klart et bedehus, han hadde aldri klart ei kirke. Men der i sitt eget hjem, der vågte han å ta imot. Av mange rundt oss. Mange rundt oss. Som enten lengter etter at noen skal våge steget inn, eller håper på en invitasjon som hjelper dem hjem. Så her er utfordringen til deg. Du skal gå hjem så skal du spørre Jesus dette vakre, flotte huset du har gitt meg, gitt oss. Litt av en mulighet. Det kan jeg gjøre noe med. Og så begynner du. La oss be. Herre Jesus Kristus. Takk fordi du har gitt oss å få lov til å bygge et hjem, en familie, hvor guddommene er til stede. Hvor du har sagt at du har skapt oss i ditt bilde, i guddommens bilde. Og nå ber vi, far, om å få lov til å være et hjem hvor folk erfarer at du har steget ned. Du sier ditt ord, du har steget ned fordi du har hørt folkets skrik, du har sett det smerte, og du har steget ned. Du har steget ned i våre liv, og du har steget ned i våre hjem. Og Far, jeg ber bokstavelig talt om en familievekkelse. De kirker er dypest sett en familiekirke. Og Jeg ber for meg å la oss få se dette vokse fra hus til hus her på Jæren. At det blir en brann, at det blir en pasjon, at det blir en lengsel etter å <clears throat> erfare at, <clears throat> at når du snakket om å bygge kirke, så var det nettopp hjemmet som var utgangspunktet for dine drømmer, for dine bilder. Jeg velsigner lederskapet på, på Vigrest. Jeg velsigner dem med visdom, innsikt og mye mot, Herre, til å fullføre det du har begynt på i deres liv. Far, takk fordi du lengter til å fullføre det du har begynt. Amen.